Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ԼՂ գյուղնախարարությունում ավարտվեց հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացների երրորդ փուլը։ Դեկտեմբերի 22-ին ԼՂ գյուղնախարարությունում ավարտվեց հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացների երրորդ փուլը։ Առաջին կարգի որակավորման հավաստագրեր հանձնեցին վերապատրաստման դասընթացների մի խումբ մասնակիցների։ Երկու ամիս է, ինչ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունում ընթանում են հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց արդյունքում դասընթացներին մասնակցած եւ հաջողությամբ քննություն հանձնած մեկ ուղղություններին մենք այսօր կհանձնենք առաջի կարգի որակավորման հավաստագրեր, որոնք հետակայում կնպաստեն պետական աջակցության ծրագրերից օգտվելուն։ Անատոլի Շիրինի Սահարյան, Աշոտ Ամուսաբանի Աբրահամյան, Աշոտ Գուրգենի Դանելյան, Աշոտ Խորենի Անստամյան, Արեն Արկադի Խաչատրյան, Արամ Անդրեի Ղարամյան, Արմեն Սերգեյ Բալայան, Շնորհավորելով որակավորման հավաստագրեր ստացած անձանց ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանը նշեց. Եվս մեկ անգամ Հանրապետության վարչապետի անունից, իմ անունից, Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ամբողջ անձնակազմի դասախոսական կազմի, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ օգնեցին իրականացնել այս ծրագիրը, բոլորի անունից շնորհավորել ձեզ այս հիանալի տոնի ձեր ստացած հավաստագրերի արխիվ։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ շատ շատերին թվում էր, նույնիսկ շատերը համոզված էին, որ սա ընդամենը խոսքեր են եւ այս ծրագիրը իրականություն չի դառնալու։ Ընդամենը 2 ամիս հետո մենք ինքներս բոլորս եւ ամբողջ հանրապետությունը, նաեւ Հայաստանի հանրապետությունում համոզվեցին, որ այն ինչ որ մենք փորձում էինք անել, նույնիսկ ոչ միայն իրականություն, այլ սա արդեն իրողություն է։ Ոչ միայն ձևական իմաստով, որ պետք է ընդամենը ձևական թղթեր տրամադրենք, այլ այս բանակը, որ արդեն նստած է այս դահլիճում, թեկուզ մինիմալ գիտելիքներով զինված, կարող է վաղը գյուղատնտեսության ոլորտի խնդիրները իր ուսերին վերցնել եւ լուծում տալ։ Սա արդեն իրողություն է, այն ինչ որ երկու ամիս առաջ պարզապես խոսքեր էին։ Եվ քանի որ այդ իրողությունը, որը որ արդեն մենք այսօր վայելում ենք, դա իրականացվեց եւ ձեր եւ բազմաթիվ այն մարդկանց ջանքերով, որոնք իրականացրեցին այս ծրագիրը, ես ուզում եմ ձեր անունից այն բոլոր մարդկանց, այն բոլոր մեր գործընկերներին, ովքեր մեզ օգնեցին, աջակցեցին, գազམ་ակերպչական, դասախոսական եւ բազմաթիվ այլ հարցերում, ուզում եմ ձեր անունից շնորհակալություն հայտնել հենց այդ մարդկանց։ Այդ թվում նաեւ Արցախի հանրապետության կառավարության աշխատակազմի մեր գործընկերներին, հանրապետության վարչապետին, հանրապետության վարչապետի օգնականերին, մեր լրատվության աշխատողներին եւ ինչպես նաեւ այն մարդկանց, ովքեր անցկացրեցին դասընթացները եւ ձեզ տվեցին փոխանցեցին այն գիտելիքները։ Հետաքրքիրն ինչ էր, որ սկսած երևի 60-70 տարեկանից մինչև 20 տարեկան։ Առաջի խմբում բոլորը տղամարդիկ էին, տղաներ էին, այս խմբում նաև մասնակցեցին նաև աղջիկերքը, մեր 3 գերեզգույնները։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Հանրապետության սկսած երիտասարդներից մինչև ամենապատկառելի տարիք ունեցող մեր հողօգտագործողները եւ նաեւ այդ թվում մեր գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները երիտասարդ աղջիկերքը ցանկություն հայտնեցին զինվել գյուղատեսական գիտության գիտելիքներով եւ ձեռնամուխ լինել երկրում գյուղատնտեսությունը զարգացնելու եւ գրագետ գյուղատնտեսություն վարելու այդ գործընթացով։ Դա աստված այն նպատակները, այն ծրագրերը, որ մենք դրել ենք, այն երազանքները, որ մենք ունենք, կապված Արցախում գյուղատնտեսության զարգացման հերանեկարների հետ եւ թող այդ բոլոր երազանքներ իրականություն դառնա եւ այդ ծրագրերի իրականացման առաջին ուրեմն շինարարները դուք լինեք։ Եվ այդպես է լինելու է։ Ես նորից ու նորից ուզում եմ այս պահին հիշել Իսրայելի վարչապետ նախագահ Շիմոն Պերեսի մի շատ հանճարեղ խոսքը, երբ նա մի հանդիպման ժամանակ ասել է որ մենք հрьяները ժամանակին ունեին երազանք ունենալ մի երկիր, որտեղ որ կարողանային իրենց գոյությունը պահպանել։ Այդ երազանքից հետո նրանք ստեղծեցին պետություն, որտեղ որ չկար ջուր, ոչինչ չկար, անապատ էր, ստեղծեցին լավ պայմաններ, հայգիներ եւ այլն եւ այլն։ Զոր զարգացած երկիր ստեղծեցին։ Եվ նա դժգոհում է, որ այս ամբողջ պատմության մեջ ինչն էր սխալ, որ իրենք շատ փոքր բան էին երազել, ընդամենը ունենալ զոր զարգացած երկիր։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ հիշեցնել, որ երազանքի արդյունք որևէ մեկը չի կարող ուրեմն սահմանափակել։ Երազեք մեծ բաների մասին։ Երազեք հզոր, զարգացած պետություն, զարգացած տնտեսություն ունենալու մասին, շատ ավելի զարգացած։ Եվ մի վախեցեք, որ այդ երազանքը հնարավոր է իրականացնել։ Եվ այդ երազանք իրականացնողներ ես դուք եք։ Մենք շատ ավելի ուրիշ ոլորտ ունենք զարգանալու, քան գյուղատնտեսությունը, որը որ միշտ պահանջված է։ Ամբողջ աշխարհը իր ամբողջ գոյության ընթացքում սնվելու կարիք ունի։ Իսկ դա ստեղծողը դուք եք, գյուղատնտեսության աշխատողները, հողի աշխատավորը, գյուղացին ֆերմերը։ Այդ բարիքը այդ սնունդը ստեղծվում է հողում։ Դա այն արտադրամիջոցն է, որը որ ձերքի տակն է, ձեր հաստոցներն են, ձեր սեփականությունն է, ձեր հողը։ Եվ հավատացած եղեք, որ այն գիտելիքները, որոնք որ դուք ստացաք այս մի քանի օրերի ընթացքում, իհարկե հետո զարգացնելու, բազմապատկելուց հետո դուք կարողանաք լուծել այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ դրված են լինելու կամ առաջանալու են յուղատնտեսության վարելու ընթացքում։ Պետք է խոստովանեմ, որ այն արդյունքները, որը դուք ցուցադրեցիք քննությունների ընթացքում, ինձ համար անսպասելի էր։ Ես ազնորեն խոստովանեմ, շատ ավելի վատ էի սպասում։ Բայց շնորհակալություն ձեզ, որ դուք շատ լուրջ վերաբերվեցիք այս դասընթացներին եւ ձեզանից շատ-շատերը մեծ մասը շատ բարձր գիտելիքներով պատասխանեց իրեն տրված հարցերին, ինքն սպասելիքները արդարացվեց։ Ողջունելի է, որ դասընթացների մասնակցում էին նաև իքական սերի ներկայացուցիչներ։ Գանե Հովսեփյանի ծրագրերը շարժուտով կյանքի կոչվեն։ Գանը ինչպես իմացաք այս դասընթացների մասին, ով հրավիրեց ձեզ։ Դասընթացների մասին ինձ տեղեկացրեց իմ ընկերներից մեկը, ես այդպես տեղեկացա։ Ինչով եք զբաղվում։ Ես հիմա աշխատում եմ Արցախի ներդրումային հիմնադրամում։ Այսօր դուք մասնակցեցիք երկրագործության դասընթացներին եւ ստացել եք առաջին կարգի որակավորում։ Ինչ այս հավաստագիրը ձեզ համար։ Առաջին հերթին հողագործությամբ կամ երկրագործությամբ զբաղվելու համար գիտելիքների, այսպես ասած, հանրագումար է հավաստագրի տեսքով, որը Ուզում եմ ասել, ինչպես կյանքի կկոչեք այս դասընթացներից ստացած գիտելիքները։ Ես ինքս ցանկություն ունեմ զբաղվել ուխտասարում, հավանական է։ Արդեն որոշել եք։ Այո։ Եվ մի քանի խոսք դասընթացների մասին։ Դասընթացները անցան շատ բարձր մակարդակի, Մասնակիցների կողմից շատ լավ մատուցվեց ամեն մի առարկա, որը մենք անցանք, եւ ընդհանուր առմամբ ամբողջ խումբը դիրապետեց մատուցված ընդհանուր դասընթացի նյութերին։ Ինչը մտնում երկրագործության մեջ Անձամբ դուք ինչով կզբաղվեք։ Ես որոշել եմ զբաղվել Սիսերի ցանկով։ Հուսանք, որ երբևէ կլինենք ձեր ցանկատարածքներում եւ <laughs> միասին շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղից ապագա գյուղատնտես Հովսեփ Հովսեփյանի խոսքով միշտ էլ սիրել է գյուղ ոլորտը, իսկ դասընթացները խթանեցին, որ เป զի նա Հովսեփ, ինչպես ձեզ հravirեցին դասընթացները, ինչով եք զբաղվում մինչ դասընթացները։ Ուսանող եմ Ագրարային համալսարանում, ագրոնոմիա բաժինը հայտարարել են գյուղերում գյուղապետներին, որ այսպիսի ծրագիր կա, եւ ես ցանկացա մասնակցել այս ծրագրին։ Ինչու հատկապես ընտրեցիք երկրագործության ոլորտը։ Ավելի հոգեհարազատ ինձ համար երկրագործությունն է, փոքր ժամանակվանից էլ դրանով ենք զբաղվել, ընտանիքով, երկրագործությամբ։ Ինչ է ձեզ համար այս հավաստագիրը։ Ինչպես կյանքի կկոչեք այն գիտելիքները, որ ստացաք։ Մինիմալ գիտելիքներն են այստեղ տվել մեզ, որով մենք կարող ենք հողը մշակել, հողից բերք ստանալ։ Սա մեզ կտա այն արտոնությունները, որոնք պետությունը կաջակցի առաջերտին այս հավաստագիրը ով ունի, նրանք կաջակցի։ Ինչով կզբաղվեք, հատկապես ինչ ոլորտ կընտրեք երկրագործության մեջ։ Երկրագործության մեջ ծորինի մշակությամբ ուզեի զբաղվել, հացահատիկային մշակությունները, բայց երկրագործության զբաղվողը պետք է ամեն ինչով զբաղվի։ Այսինքն ցանկաշրջանառություն պետք է կատարի, ոչ թե միայն, այսինքն մի մշակաբույս։ Շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ շնորհավորենք հավաստագրեր ստացած անձանց եւ ցանկանանք նրանց հաջողություններ։ Բարեկամներ, ավարտվեց յուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։